Móirín, Tráth éigint do ráinig go raibh duine uasal ana thábhachtmhar ann, do bhí so pósta agus ar ndóin do b'fhuiriste dho é mar do bhí an saibhreas go léir aige. Fuair sé bean ana bhreá agus t'réis tamaill do buaileadh breoite an bhean agus níor bhfada i n-aon chor a bhí sí breoite nuair a cailleadh í. Do bhí an bhuairt go léir 'na diaidh agus ní raibh 'na diaidh ach éinne amháin cloinne gearrachaile beag ar na dtugaidís Móirín. Sea, ní raibh ach an t-athair agus Móirín chun féachaint ar ndiaidh gnótha agus ní raibh aon chiall ag Móirín, bhí sí ana-óg. Bhí an t-athair ana-bhaoch di agus tar éis tamaill, roinnt bhlianta tar éis na máthar a bheith curtha an domhan blúire dhe ná gur phós arís, thug sé leis leasmháthair ar Mhóirín bhocht. B'in mar a bhí agus do bhí an leasmháthair ana-chruaidh uirthi. Ní mór go leogadh sí dhi puinn d'aon éadach fónta a chur uimpi agus choinníodh sí sáite sa luaithe i bhformhór na haimsire. Ní raibh fhios ag an athair go rabhthas chomh dian san in aon chor uirthi agus do ráinig go raibh iníon ag an leasmháthair agus nuair a tháinig an iníon seo chúthu ba lú ná san an meas a bhí fanta ar Mhóirín. Bheadh an scéal go han-mhaith dá bhféadtaí deireadh a chur le Móirín, ach ní leogfadh an leasmháthair labhairt ar a leithéid seo. Bhí an t-athair ceanúil go maith uirthi agus níorbh fhios aige in aon chor an drochúsáid a bhí ag an leasmháthair á thabhairt di. Do bhí an leasmháthair chomh dian uirthi nuair a aosaigh a hiníon féin is go gcaithfeadh sí gach aon rud a dhéanamh agus ní iarrfadh sí ar a hiníon féin aon bhlúire dhéanamh. Tar éis bás máthair Mhóirín, nuair a aosaigh sí suas agus do thaispeánadh di cá raibh a máthair curtha, is beag lá ná go dtéadh sí go dtí an reilig. Pé áit go raibh uaigh na máthar thugadh sí ana thamall ann, a gol agus do bhí cná timpeall na huagha. Do thóg sí chúithi na cná, shíl sí gur b'iad cná na máthar iad, agus b'fhéidir nár bh'iad, Cuid acu, áfaigh, chuir sí chúithi isteach 'na haprún iad agus d'fhanadh sí ansúd anuas ar an uaigh a gol agus na cnámha ina haprún aici. Lá éigint dá raibh sí ann do bhí na cnámha ina haprún aici agus í a gol agus nuair oscail sí an t-aprún, in ionad na cnámha a bheith ann, sé an rud a bhí ann ná caitín deas dubh. Do tháinig eagla uirthi agus leis sin do labhair an cat léi. Ná bíodh aon eagla ort, a dúirt sé, Tá leasmháthair ort agus í go holc dhuit, agus gheobha tusa an ceann smách uirthi sin mar bead-sa a cabhrú leat i gcónaí. Ní imeoidh aon ní ort i ngan fhios dom, agus beidh mé in éineacht leat aon uair is maith leat. Bhí san go maith agus chuaigh sí abhaile, agus má chuaigh do bhí an drochmheas céanna sa bhaile uirthi ag an leasmháthair agus ag an leasdrifiúr. I gcionn tamaill, do dhein an leasmháthair amach gur mhaith a rud deireadh a chur léi ar fad, agus lá éigint dúirt sí le Máirín go raghaidís ag aeraíocht nó a siúlóid in áit éigint. D'imigh Máirín léi agus b'é an áit gur chuaigh an leasmháthair sá isteach i gcoill. Do bhí droch-ainm ar an gcoill seo go mbíodh robálaithe i gcónaí inti agus do bhíodar a' gabháil tríthe nuair a léim chúthu na robálaithe. D'éilíodar a gcuid airgid agus dúirt an leasmháthair, Tá úr ndóthain airgid agamsa le tabhairt daoibh, a dúirt sí, ach caithfidh sibh gnó áirithe a dhéanamh dom. Cad é seo, a dúirt na robálaithe, an gearrachaile beag so a bhreith libh agus í a chur chun báis? Déanfam é sin, a dúradar, ach tabhair dúinn an t-airgead. Do thug sí dhóibh mórchuid airgid, do scaoil sí leo Máirín agus d'fhill sí féin abhaile. B'in mar a bhí, níor thug an t-athair fé ndeara go raibh Máirín imithe in aon bhall ar feadh roinnt laethanta, agus nuair a d'fiafraigh sé den leasmháthair cá raibh Máirín, dúirt sí nach bhféadradh sí. gur dócha go raibh sí dultha in áit éigin is go mbeadh sí thar n-ais i gceann roinnt laethanta. D'fhan an scéal mar sin agus do thóg na robálaithe leo Máirín. Gearrachaile an-dheas ab ea í. Bhí a gcuid airgid fáltha acu agus dá olcas iad níor mhaith leo an gearrachaile a chur chun báis. Ní chuirfeam, a dúradar, chun báis in aon chor tú, ná bíodh aon eagla ort, agus ní lú ná mar fhéadfaimis tú leogaint bhaile fé n-a déin siúd. D'inis Máirín dóibh gur leasmháthair í agus an cor a bhí aici fáltha uaithi. Do rugadar leo tríd an gcoill í chun gur thánadar mar a raibh seana thigín. Chuireadar ansan isteach í. Fan ansan anois, a dúradar, agus ní gheobhair bás in aon chor ann mar má fhéadaimíd-ne bia a fháil in aon bhall tiocfaimíd chughat anois is airís le rud éigint íosfa tú. B'in mar a bhí, dhúnadar doras uirthi agus d'fhágadar istigh í. Thosnaigh Máirín ar ghol nuair a chonaic sí an treo ina raibh sí, agus ba ghairid di ag gol nuair a tháinig an caitín dubh a triall uirthi agus do labhair léi arís. Arú, ar seisean, ná bíodh aon eagla ort, agus is olc a' cleas atá imeartha ag an leasmháthair ort, ach ní éireóidh léi. Fan mar a bhfuil agat anois, a dúirt sé. Ní fhágadsa tart ná ocras ort, agus bí baoch don mhuíntir a chuir anso isteach tu, mar ní raibh a bhac orthu san tu a mharú, agus bhí a gcuid airgid fáltha acu chun a dhéanta. Ach ná téir a thuilleadh fé dhéin do leasmháthar. B'in mar a bhí, d'fhan sí anso sa bhotháinín. Bhíodh an cat a teacht chúithi go mion agus go minic. Ní raibh aon easpa bídh uirthi, thugadar, thugadh sé fuílleach chúithi. Do ráinig go raibh aonach mór sa tsráid, ana-mhór, agus bhí fromhór bliana tabhartha anso sa bhotháinín ag Móirín uim an am so. An lá a bhí an t-aonach le bheith ann, do tháinig chúithi an cat dubh. Sea anois, a dúirt an cat, faigh ullamh tú féin agus caithfir dul go dtí an t-aonach. Arú ní raghad, a dúirt sí, ná ní fhéadfainn é. Féadfair go maith, a dúirt sí, mar cuirfeadsa i dtreo thú chun dul ann. B'in mar a bhí. Tar liom amach anois anso, arsa an cat. Chuaigh sí amach in aonacht leis. Féach, beir ar an mbrobh luachra san agus staith é. Do dhein, agus chomh luath 's rug sí ar an mbrobh agus do staith sí é, do dhein an chluith éadaigh de ba bhreátha a chuireadh ar mhnaoi riamh, cluith ar dhath an airgid bháin. Féach anois, a dúirt sí, staith an bhrobh eile sin is giorra dhuit. Do staith agus do dhein an gillín capaill ba dheise gur fhéach duine riamh air don bhrobh luachra chomh luath is do staith sí é. Cuir umat an chluith anois, a dúirt sí le Móirín. Do chuir, agus nuair a bhí an chluith uimpi níl aon bhaol ná gur fhéach sí go gleoite. Tar in airde ar do chapall anois. Tháinig. Imigh ort, a dúirt sí, agus tabhair cúrsa an aonaigh in airde ar do chapall. Ní gá dhuit dul chun cainte le héinne agus nuair a bheidh roinnt chúrsaí tabhartha agat ar fuaid an aonaigh, tabhair t'aghaidh anso arís chugamsa ar an mbaile. B'in mar a bhí agus chuaigh sí go dtí an t-aonach. Do bhí an t-aonach go léir a' féachaint uirthi, a' féachaint ar a' gcluith a bhí uirthi agus ar a' gcapall le breáthacht a bhí aici, i dteannta gur fhéach sí féin an-dheas. Do bhí duine uasal ar an aonach, B'é bhíodh mar bhun leis an aonach so go minic agus bhí sé in airde ar a chapall féin a siúl ar fuaid an aonaigh. Chuir sé a shúil ar an gcailín seo go raibh an chluith bhreá uirthi, ach má dhein, do choinnibh sí as a slí uaidh chun gur fhág sí an t-aonach. Tháinig sí abhaile agus d'innis sí an scéal don chat dubh. Sea, déanfaidh san an gnó, a dúirt a cat. ach caithfidh tú tuilleadh a dhéanamh fós. An deamhan blúire den duine uasal nuair a tháinig sé abhaile. Pé áit go raibh a bhaile in aice an aonaigh ní fhéadfadh sé pioc a dhéanamh ach ag caint ar an gcailín bhreá a chonaic sé agus an cluith éadaigh agus an capall le breáthacht a bhí aici. Do bhí an scéal ar fuaid na dúiche mar gheall ar an mnaoi a bhí ar fuaid an aonaigh, ní raibh aon bhean eile ba dheise ná í ná ba bhreátha cluith éadaigh ná capall. Sea. Nuair a tháinig an chéad lá aonaigh eile, Caithfear dul ann arís, a dúirt an cat dubh le Máirín. Cad tá agam le déanamh anois ann? a dúirt sí. Déanfair an rud céanna arís, arsa an cat. Tair liom amach arís. Tar in airde ar do chapall anois ars an cat. Imigh ort go dtí an t-aonach agus beidh an duine uasal úd a féachaint id dhiaidh níos géire ná bhí an lá cheana agus b'fhéidir go raghadh sé chun cainnte leat. Raghaidh má fhaghann sé aon fhaill in aon chor air agus mar sin féin ná fan chun aon chainnte leis d'aon bhrí ach cuir díot amach as an aonach nuair a bheidh roinnt cúrsaí tabhartha agat. As go brách léi agus isteach i bPáirc an Aonaigh. Do bhí an t-aonach go léir ag féachaint uirthi. Ní raibh aon tsaghas ruda eile ann a bhuafadh uirthi le scléip agus le breáthacht. Níl aon bhaol ná gur chuir an duine uasal a shúil uirthi, agus má chuir, níor tháinig sí in aon chóngar do. Do dhruid sé amach in aice na bearnan nó an gheata chun bheith roimpi amuigh go mb'fhéidir go bhféadfadh sé caint a dhéanamh léi. Ach má bhí, do scuaib sí thairis amach in airde ar a capall gan aon mhoill a dhéanamh. Bhí sé níos cráite ná riamh, olcas a leog sé uaidh í. Chuaigh Máirín abhaile a triall ar a gcat dubh agus d'inis sí cúrsa'n lae dho. Tá go maith, arsa'n cat, éireoidh leat go maith fós. Anois, níorbh fhada in aon chor go raibh aonach eile curtha ar bun ag an nduine uasal d'aon ghnó chun go bhfeicfeadh sé arís í, nó féachaint a dtiocfadh sí. Do bhí an scéal rite fada agus gairid, agus do bhí aidhm ag an leasdriféar ar an nduine uasal céanna seo, í a faire ar é a phósadh, b'fhéidir. Cailín an-bhreá do b'ea í sin. Sea. An deamhan blúire dhi, dhin sí ná gur shocraigh suas í féin i gcomhair an chéad aonaigh eile. Chuir sí uimpi pé cluith ab fhearr a fhéad sí fháil, agus fuair sí an-ghillín capaill, ach ní raibh aon bhreith ag an éadach ná ag an gcapall ar na nithe bhíodh ag Máirín. Nuair a tháinig maidean an aonaigh seo an cat dubh arís agus do thosnaigh sé ar Mhóirín go gcaithfeadh sí dul go dtí an t-aonach, b'éigint di. Tar liom amach arís, a dúirt an cat, chuadar amach. Do thaispeáin an cat dubh di brobh luachaire. Staith é sin, ar sise. Do staith, agus chomh luath is do staith sí an bhrobh do dhein culaith bhreá go léir don bhrobh. féin níba bhreátha ná aon chulaith a bhí curtha uimpi roimis sin, ar dhath an bhogha leaca. Staith brobh eile, a dúirt an cat. Do dhein, agus do dhein capall breá don bhrobh so. 'Sea anois, a dúirt an cat, tar in airde ar do chapall agus tabhair cúrsa an aonaigh fé mar a dheinteá i gcónaí. Do tháinig, agus níor stad sí chun go raibh sí istigh ar an aonach. Do bhí an duine uasal ann agus a shúil in airde féachaint an bhfeicfeadh sé í. Ach do chonaic sé cailín in airde ar chapall agus an-chulaith bhreá éadaigh uirthi. B'í seo leasdeirfiúr Mhóirín. Do chuaigh do chuaigh sé chun cainte léi agus an fhaid a bhíodar ag caint an deamhan blúire do Mhóirín ná gur bhuail thársa agus í ag faire ar a bheith ag teacht abhaile. Do bhuail an duine uasal a chapall nuair a chonaic sé í agus amach leis chun bheith ar an ngeata róimpi. Do bhí chómh maith agus do thug sé scathamh ar dhul in ar in achrann sa tsrian chun an chapaill a bhí aici a stop. Níor éirigh leis agus sa tsnap a thug sé cad a thabharfadh sé leis ná ceann de sna bróga a bhí ar Mhóirín. Choinnibh sé an bhróg Agus abhaile le Móirín ag triall ar an gcat dubh agus gan uirthi ach an aon bhróg amháin. Cár fhágais an bhróg eile ars an cat. A leithéid seo imigh orm ar sise. Sea a dúirt sí, b'fhéidir nárbh fhearr riamh é. Do tháinig an leasdeirfiúr abhaile lena capall féin agus do bhí scáthán aici seo, scáthán draíochta, bhíodh sé ansúd ar an bhfalla aici agus do labhródh sí leis an scáthán seo uair sa mbliain, A scáthán dhraíochta ar an bhfalla, a déarfadh sí, an mise is áille anois ar talamh? D'fhreagradh an scáthán í, agus sé an freagra a thug sé uirthi, Taoi, tánn tú álainn maith go leor, ach is áille an cailín ar na dtugaid Mór. Arú an diabhal nuair a airíodar go raibh Mór ina beathaidh do dhubhaigh agus do ghormaigh aici féin agus ag an leasmháthair, shíleadar ar ndóin go raibh sí sin curtha chun báis fadó i agus ag na robálaithe. D'imíodar láithreach a triail ar sheandraoi a bhí acu agus d'fhiafraíodar de mar gheall ar Mhóirín, nó an raibh fhios aige ciocu beo nó marbh di. Tás go maith, tás go maith, ar seisean, tás agam go bhfuil sí 'na beathaidh. Agus cá bhfuil sí, dúirt an leasmháthair. Tá sí, na leithéid seo de choill, a dúirt sé, istigh i mbotháinín ann agus gan éinne in éineacht léi agus tá sí ann le fada, a dúirt sé. Sea, a dúirt an leasmháthair, caithfeam í a thabhairt linn agus cleas éigint eile a imirt uirthi. Chuireadar daoine isteach sa choill a lorg Mhóirín agus fuaireadh istigh sa bhotháinín seo í. Thugadar leo í arís a triail ar an leasmháthair. Do bhí fáilthe ag an athair róimpi, ag an athair róimpi agus iúnadh air cá raibh sí i gcaitheamh na haimsire go léir a bhí sí as baile, agus níor inis Móirín pioc do. Ba ghairid go raibh gairm amú ón nduine uasal so a choinnibh an bhróg, go ngeóbhadh sé amach ar fuaid na dútha ó thigh go tigh agus go raibh druím curtha aige le haon bhean a phósadh go deó ach pé bean go mbeadh an bhróg seo oiriúnach di. Do bhí sé amú, ag imeacht ó thig go tig agus an bhróg aige, teipthe aon bhean a fháil go mbeadh an bhróg oiriúnach di. Bhí sé ag cur de riamh is choíche chun gur tháinig sé go dtí an tigh seo 'na raibh Móirín. Do bhí an leasmháthair agus an iníon, bhí fhios acu é bheith ag teacht agus ba mhór an t-anaithe an cor a bhí aici á thabhairt dá cosa do bhí, geall leis, na hordóga gearrtha aici di féin agus scealbóga bainte dos na sála féachaint a' bhféadfaí an cos a dhéanamh oiriúnach don bhróg. In inead na bróige bheith oiriúnach don chois, do thánadar ar Mhóirín agus do chuireadar i bhfolach í gur ná bhfeicfeadh an duine uasal í. Do chuireadar isteach fé chómhra a bhí ann í. Sea, tháinig an duine uasal. N'fheadar, a dúirt sé leis an leasdriféir, a mbeadh an bhróg seo oiriúnach duit? Arú, is dócha go mbeidh, a dúirt sí. Shín sí chúithi an bhróg agus do thosnaigh an diabhal agus an cneadach a d'iarraidh í chur uirthi, ach níorbh aon chabhair í, bhí sí a' teip. Leis sin, do bhuail isteach caitín dubh, do léim in airde ar a gcómhra agus do labhair. Móirín, Móirín, a dúirt sé, fé bhéal chómhrín is do riúnódh an bhróigín í gan dua. Nuair a chonaic sé an dua go léir a bhí ag an mnaoi eile á fháil a d'iarraidh í chur uimpi. Arú buaileadh cheana an diabhal cait sin as san, arsan mháthair. Do buaileadh agus d'fhan sí timpeall an dorais agus do bhí an bhean eile i gcónaí a d'iarraidh go raghadh an bhróg uimpi ar chuma éigint nuair a léim an cat in airde ar an gcófra arís. Móirín, Móirín a dúirt sé, fé bhéal chóifrín is d'oiriúnódh an bhróigín í gan dua. Arú, buail an seacala cait sin as san, arsa an tseanabhean. Cuireadh as arís é, agus an deamhan blúire dhe ná gur tháinig an tríú huair agus dúirt an rud céanna. Canathaobh, a dúirt an mháthair leis an iníon, ná comáineann tú an doras amach an seacala cait sin? Do comáineadh, agus do dhein an duine uasal iúnadh mhór don chat. Beidh fhios agam, a dúirt sé, cad tá fén gcóthra. Tá brí éigint leis an gcat. Thóg sé in airde an cóthra agus cad a bheadh ná Móirín istigh fé. Tar amach, a dúirt sé. Airiú, tiocfad, a dúirt sí, ach bhíos curtha i bhfolach ansan agam agam leasmháthair agus agam leasdriféar. Tar amach ar aon tslí, a dúirt sé, tá bróg anso agam cá bhfios ná gur tú go mbeadh sé oiriúnach do. Tháinig sí amach agus do fuair sí an bhróg. Sháigh sí uimpi í agus ba dhóigh le héinne déanta gur di féin a deineadh an bhróg. Sid í do bhróg, ar seisean, agus is tusa mo bhean. Do rug sé ar láimh uirthi agus thóg leis an doras amach í. D'fhág ansan an leas-mháthair agus an driofúr 'na diaidh. Do rug sé leis abhaile í agus níor bhfada in aon chor gur pósadh iad. Do bhí an scéal mar sin tréis an phósta chun gur ráinig duine clainne ann ag Móirín, bhí mac óg aici. Sea. Do tháinig an leasdriofúr so á fiosrú. Ba mhaith uait teacht, a dúirt an duine uasal. Arú is dóin, ar sise, ar nóin chaithfinn teacht, 'sí mo dhriofúr í, agus pé cuma go rabhamar le chéile ní buan cogadh na gcarad. An deamhan blúire dhi ná gur thug roinnt airgid don mhnaoi chabhartha bhí ann ach an leanbh a thabhairt di féin, agus a rá gur cailleadh a leanbh. Do thug an leanbh di, tá an donas ar an airgead chun daoine a bhogadh. D'ardaigh sí léi an leanbh agus ní raibh tigh an duine uasail sa i bhfad ón bhfarraige. Bhí faill mhór os cionn na farraige. An deamhan. blúire dhi, ná gur chaith an leanbh isteach de bharra na fuaid, na faille, síos ins na bhfarraige. Bhí an méid sin déanta aici agus ní fheadair an duine uasal ná gurb amhlaidh a cailleadh a leanbh. Dúirt an tseanabhean chabhartha gurbh ea agus gur chuireadar é, agus nár cheart aon fhothram a dhéanamh mar gheall ar a leithéidí. Arís, do ráinig duine eile clainne ag Móirín, mac eile, agus níor dhearúd an leasdrifúr so teacht á fhiosrú, mar dhea, agus do dhein sí an cleas céanna. Do bhreab sí an bhean chabhartha chun an linbh a thabhairt di agus do thug sí an úsáid chéanna ar an linbh seo. Do bhí sí ag aidhm ó uair go huair go bhféadfadh sí an duine uasal a chur in earraid ar le Móirín agus go mb'fhéidir gurb í féinig a bheadh aige na n-ionad. I gcionn tamaill arís do ráinig an tríú duine clainne bheith ann, mac arís a bhí ann. Tháinig sí mar ba ghnáth agus do bhreab sí an tseanabhean chabhartha bhí ann. Fuair sí an leanbh arís agus an úsáid chéanna a thug sí don tríú duine a bhí tabhartha aici, don bheirt eile lena chaitheamh de bharra na faille isteach sa bhfarraige. Nuair a bhí san déanta aici agus Móirín dultha i bhfeabhas, tháinig sí arís. Táim tagaithe a triall ort, a dúirt sí. Caithfimid maitheamh i gceart dá chéile agus fanfaidh mé in éineacht leat anois ar feadh seachtaine. D'fhan chomh maith agus tráth éigint i gcaitheamh na seachtaine, Tá'n tú marbh, a dúirt sí le Móirín, ó bheith ansan istigh i gcónaí agus siúlóm amach a féachaint timpeall orainn. Amach leo, b'éigean do Mhóirín dul léi. Bhíodar ag siúl fan na farraige chun gur thánadar go dtí barra na faille seo mar a raibh na leanaí caite le fánaidh aici agus pé faill a fuair sí ar Mhóirín do thug sí cos is lámh di is do chaith sí le fánaidh na faille síos ins na bhfarraige í. Abhaile léi a rith agus anaithe uirthi, mar dhea. D'inis sí an scéal don duine uasal mar gheall ar Mhóirín, go raibh sí titithe de bharra na faille síos insa bhfarraige. Do ghluais an cuardach ar Mhóirín agus theip í fháil thíos ná thuas. B'in mar a bhí, agus i gceann tamaill 'na dhiaidh san bhí ag teip í theacht. An deamhan blúire den duine uasal ná gur chuimhnigh ar phósadh arís. Cé phósfadh sé ná an leasdrifúr so agus dhein sé amach go dócha gurb é an ceart í a phósadh. Ar aon tslí bhí sí pósta aige agus shíl sé go raibh an ceart déanta aige agus ní raibh, mar do b'olc aige í. D'fhan an scéal mar sin tamall maith tréis iad a bheith pósta agus do ráinig go raibh saghas slibire buachalla aige. Bhíodh sé ag obair dó agus thugadh sé cúrsaí fan na farraige. Lá éigint dá raibh sé a gabháil fan na farraige anáirde i mbarra na faille seo do chonaic sé uaidh síos ar an dtráigh an bhean agus leanbh na h-ucht aici agus beirt leanaí eile agus caitín dubh a' plé le chéile ar fuaid na trá. Dhein sé an-iúnadh dhíobh agus nuair a tháinig sé abhaile d'inis sé don duine uasal cad a bhí feicithe aige. Ach níor thug an duine uasal aon ghéilleadh dhó, níor chreid sé in aon chor é. D'fhan an scéal mar sin agus i gcionn lae nó dhó 'na dhiaidh san do bhí an slibire seo arís fan na farraige, agus an deamhan blúire dhe ná go bhfeaca an bhean chéanna an leanbh 'na hucht aici agus an bheirt eile ar fuaid na trá. iad féin agus an caitín dubh ag imirt cleas le chéile. Tháinig sé abhaile ag triall ar an nduine uasal. A leithéid seo, a dúirt sé, Tá an bhean chéanna feicithe arís inniu agam. D'inis sé dho go raibh leanbh na hucht aici agus beirt eile de leanaí níba threise ná san ar fuid na trá, iad féin agus caitín dubh ag imirt cleas lena chéile. Agus samhlaím, a dúirt sé, ná feaca riamh aon oidhre ar Mhóirín ach an bhean atá ann. An deamhan blúire den duine uasal ná gur thug saghas géilleadh dho. Fan anois, a dúirt sé, agus ná téir in aice na trá in aon chor aon lá eile chun go mbeidh mé féin in aonacht leat. B'in mar a bhí, agus níor bhfada in aon chor go ndúirt an duine uasal leis an mbuachaill, Téanam ort anois, a dúirt sé, agus raghaimid chomh fada le barr na faille féachaint a' bhfeicfimís an bhean so agus na páistí athá agat á rá. D'imíodar orthu, agus nuair a chuadar chomh fada le barr na faille do bhí radharc acu uathu síos ar a' dtráigh, agus níor bhfada in aon chor chun go bhfeicfead, go bhfeacadar an bhean agus na páistí agus an caitín dubh. fé mar a bhí ínsithe ag an mbuachaill dó roimis sin. Do ghaibh an duine uasal tímpall na faille chun gur fhéad sé é féin a shleamhnú síos in áit éigint, agus an deamhan blúire dhe ná go raibh sé a' cuir de tríd a' dtráig ag éaló riamh is choíche chun go bhfuair sé greim ar a' mnaoi agus nuair a fuair cé bheadh aige ach Móirín. Arú, ar seisean, an ansan athánn tú, tar éis ar dheineas de lorg díot nuair a thitis ansan anuas? Is amhlaidh a caitheadh anuas mé, a dúirt sí, agus táim anso ó shin. Níl aon drochshaol agam, a dúirt sí, mar tá tigín againn isteach sa bhfaill agus ní fhágann an caitín dubh so aon easnamh orm féin ná ar an dtriúr páistí. Agus cé hiad an triúr páistí? arsan duine uasal. Mo thriúr mac féin, a dúirt sí, agus do thriúr macsa chomh maith. Siad na páistí a bhí agamsa agus dhein an bhean athá pósta agatsa anois, an leasdrifiúr, dhein sí an bhean chabhartha a bhreabadh. Fuair sí na páistí uaithi agus do chaith sí anso isteach ó bharr na faille iad sa bhfarraige. Ach do shaor an caitín dubh iad agus táimíd anso ó shin. Sea, ní bheir níos sia ann, a dúirt an duine uasal. Raghaidh tú abhaile anois, tú féin agus na páistí. Ragham, a dúirt sí, níl a bhac orainn dul. Do thóg sé leis abhaile í féin agus an triúr páistí, bhí beirt acu éirithe na ngearrgharsúiníní, agus d'fhiafraigh sé dá mhnaoi sa bhaile B'id í leasdriofúr Mhóirín ar mhír an scéil so go léir. Do bhí sí á shéanadh air ach má bhí níorbh aon chabhair di é. D'inis Móirín os a comhair amach conas a dhein sí an rud go léir agus b'éigint fios a chur ar a mnaoi chabhartha. Tháinig sí agus d'inis sí sin chomh maith san gur breabadh í féin ag an mnaoi seo pósta anois aige. B'id í leasdriofúr Mhóirín. Tá go maith, arsa an duine uasal, ní bhreabfaidh sí a thuilleadh thú, agus ní maith liom, a dúirt sé, aon drochúsáid a thabhairt duitse, leis an mhnaoi chabhartha, cé go bhfuil sé tuillte agat chomh maith léi seo. Do thóg sé leis an bhean agus níor stad cos di chun gur chuaigh sé go barra na faille. Do chaith sé uaidh síos le fánaidh í agus d'fhill abhaile. Ní fuaradh aon radharc uirthi sin, beo ná marbh, 'na dhiaidh san. Do cuireadh scéala a triall ar a máthair go raibh sí titithe de bharra faille agus teip í fháil. Do tháinig an mháthair agus d'iarr sí ar an nduine uasal agus ar Mhóirín dul léi agus an áit a thaispeáint di mar a thit an iníon. Chuadar agus nuair a bhí sí i mbarra na faille ag féachaint uaithi síos san áit 'nar thit sí, do chaith Móirín le fánaidh na faille í agus níor fhan sí féin ná an duine uasal le féachaint síos 'na dhiaidh amháin. féachaint cad é an chríoch a ghaibh í. Do bádh thíos an tseanabhean agus is dócha go bhfuil míol mór nó rud éigint t'réis í ithe tráth éigint riamh ó shin, í féin agus an droch-iníon so a bhí aici. As san amach ní fuaradh aon radharc eile ar an gcaitín dubh, agus d'fhiafraigh an duine uasal de Mhóirín cad é an saghas an caitín dubh. D'inis sí an scéal go léir ó thús deireadh dho, agus conas mar a bhíodh sí a paidreoireacht agus ag dul ar uaigh a máthar agus gurb id é an chéad áit 'nar tháinig an Caitín Dubh a triall uirthi, agus go ndéanfadh sí, sé gach aon rud di as san amach agus ná raibh ná raibh aon siar ná aniar air ná gur bh'é an caitín dubh san a máthair, ach díreach cruth cuit a chur uirthi féin a teacht a thriall uirthi. Agus is é a bhí in airde ar a gcófra, a dúirt sí, an cat dubh céanna san, an lá a chuais-se a triall orainn leis an mbróig. Ach anois níl aon cat a teacht 'nár ngaire agus is dócha ná beidh aon ghnó againn don cat as so amach. Tá an saol go seascair againn agus caithfidh sé, caithfidh sé bheith amhlaidh nuair atá deireadh lem' leasmháthair agus lem' leasdeirfiúr.